plei varma aprilo ecte la comenzo de registradoi. La monato aprilo estis la dec unua sinsecve, ciu estis pli varma o la antauai mesuritai monatoi de la passinta iaro. Gi estis crome la unua registrita aprilo cun tut terra averagia temperaturo de pli ol dec quin gradoe Celsiuso. Caetio estas legebla en la datumoi de la climato shangia servo Copernico. Lau el diroi de la directoro de Copernico, la pli gianta concentrigio de forceiai gassoi pelos la tutteran temperaturon plu directe al novai recordai mesur valoroi la aera temperaturo sur la surfazzo situis dum aprilo ce average dec quin como nul tri gradoi, cae tiel je nul como sestec sep gradoi pli alte, ol en la aprila averaggio de la iaroi 1991 gis 2012, informis la servo. En Europo la aprilo estis ec je 1,49 gradoi pli varma ol dum la compara periodo. Europo pli varmigas el ciui continentoi plei rapide, lau indicoi de la Europa Media Agenteio, EEA. Compare alla periodo de 1850 gis 1900, quiu estas la antau industria referenza periodo, la monato aprilo estis ie monda nivelo ie 1,58 gradoi pli varma. La tut terra averagia temperaturo por la passintai dectu monatoi, maio 2023 gis aprilo 2024, estis la plei alta, ecte la comenzo de la registradoi, cae situas ie 1,61 gradoi super la antau industria averaggio. Tio ancorau ne signifas, che la 1,5 grada celo de la Parisa tractato estas maltrafita, char por tio oni prenas longtempain averagiain in mesur valoroin, se la tendenzo pri la temperaturo de la pasintai tridec iaroi dauros, tiam tio ocasos en la iaro du mil tridec tri, scribis Copernico antaune longe. Ciuni sentas la pli altigion de la temperaturoi, kiel agrabla au malagrabla, tio dependas de tio, ciu tiu pli altigio montrigas ciel suffice sam nivela dum certa periodo, au ciu tiu pli altigio estas sentebla dum quelcae tagoi de certa monato ciel extremae mesur valoroi. En Austrio exemple dum la monato aprilo estis suffice agrabla vetero. Estis alternado de varmae tagoi cun sun brilo, cae de pluvai tagoi cun milda temperaturo. Tiel la plantoi en la giardeno povis bone cresci, cae aliflanche dum la nocto ne regis frosto, cio estis favora por la fructo cultivistoi, char la fructoi povis sen cresci. Do momente la climata shangio sentigias kiel io suffice agrabla, quan gi trafas en Austrio precipe la vintran turismon, char mancas pli cae pli la neggio, cae tiel en malgrandae regionoi de vintrasporto, la sezono farigias tro mal longa, por permessi profito donan funccii gadon de vintros portai installajoi. Tut simple ne eblas haltigi la tempon, la shanjoi daure ocasas, cae ocasos. Tamen, necessas patali por mildigi la negativain efficoin de la shanjoi.